Життя це не тільки поезія, а й той таки борщ. Поезія минає, так само похмуро сказав вірша і пильно подивився на Тищенка. Ірині чомусь здалося, що в цю мить він його ненавидить. І подумала, що Сергій ненавидить її чоловіка як свого суперника. Він не раз сказав їй про те що вони крадуть любов, що коли він згадує, як вона йде в свій дім до свого чоловіка, іноді боїться, аби не вкоїв якоїсь дурниці. Вона подумала, зараз треба рятувати Сергія. І вже була спокійна, хитра, тонка. Треба шукати її в собі, повчально сказав Тищенко. А якщо й шукати ніде, в гуртожитку на чужій квартирі, де кухня на десять кохань. Мда, нічогенька собі філософія. Та ти що? Де такого набрався? Де ж? рвонулася на виручку Ірина. У нас у відділі. Там такі циніки, одна клава чого варта. Доберуся я до неї, розкладає мені працівників. Вдавано грізно посварився він пальцем і посерйознішав. Гаразд, Іринко, давай ковбасу, перець, а в мене є пляшка зубрівки. І одразу ж спохопився от чорт, забув, тобі не можна. Я приготую каву. Вона знову, але тільки на миті сміхнувся, не вміє. А за обідом поговоримо. У мене є план і почав розставляти за столом стільці, бо стояли в безладді купою. Важкі старовинні стільці брав однією рукою і переставляв як іграшкові. Дебелий. Ведмиткуватий з вигляду був дужий, повороткий і жвавий навіть зараз. Пробачте, Василю Васильовичу, рішуче підійшов від вікна ірша. Ніякий план уже не допоможе. І ви даремно сказали, що контролювали проект. Коли я його закінчував, вас взагалі не було тут виїздили в Болгарію. І оте виправлення, про яке ви згадували на засіданні, внесено вашою рукою. Просто моє погане ви переправили на краще і радили не вносити. Якби був послухався, Тищенкові ніби тінь упала на чоло. Він став задуманим і зосередженим. Так умів зосереджуватися, коли щось не виходило, коли ніхто не міг знайти правильного рішення. Тоді його думка ставала гострою і мов би, вбуравлювалася в пласти чужих думок. Найкраще йому думалося під час ходи. Він і зараз заклав руки за спину. Із проквола почав ходити по кімнаті. Коли наближався до буфета, там дзвеніли, стояли щільно один біля одного, фужери на тонких ніжках. Коли відходив, дзвін затихав. На якусь мить він затримався біля вікна. Очевидно, щось додумував. А може, поки що не хотів починати розмови. Клюзка копає на цибулю грядки, сказав, натякуючи на щось Ірині. Скрізь по горі стояли приватні будиночки, і ділянки були повідгороджувані одна від одної високими парканами. Там росли розкішні садки, бояла городина, господарі змагалися один перед одним, і не останнє місце в тому змаганні важили ціни на базарі. Саме тут, на околиці.